prieš tęsant pokalbį apie sovietinės Lietuvos sukūrimą 19 metais, reikėtų porą žodžių tarti, o kasgi yra tie sovietai. Nes šiaip tai ir, ir patys jie vertė kaip tarybos. Na tai žinot, ir dabar tarybos yra rajonų, miesto, mm, savivaldybių. Šiaip gali kažkokia visuomeninė taryba. Seimas, kol Seimų nepasivadino, aukščiausia taryba buvo. Tai daug kur uh, visokiausių tarybų yra ir dažniausiai tarybos tai yra toks demokratijos požymis, nes kažkas tarybas renka, na, o susirinkus e, diskutuojama, derinamos pozicijos, priimami kažkokie sprendimai. Griežtoj kokioj nors tokioj mm, monarchijai ar tironijai jokių tarybų nereikia. Na ir Lietuvoje, na taip, prisiminkit, kada pirma taryba. Dievas žino, kada ponų taryba mūsų 15 amžiai atsiradusi ir 16 iki 17 išgyveno. Na, taryba. Nelabai rinkti, greičiau paveldėjo, paveldėjo vietas arba pagal pareigybę susirinkę, va tokia oligarchinė savotiška respublika buvo. E, tuo tarpu sovietų požiūriu taryba tai nėra rinktas ir jo labiau atstovaujantis visus gyventojus kažkokio teritorijoje organas. Taryba tai yra didžiausių aktyvistų Na, nu, kas tie aktyvistai? Darbininkai, proletarai ir tik tie proletarai, kurie palaiko bolševikus. Na, arba jiem prijaučiančias partijas. Darbo kolektyvai kažkokie ir panašus žmonės. Tik jie turi teisę, ką nors mm, deleguoti į tarybą. Grubiai tariant, tai mm, taip jau visiškai paprastai, tai kažkas panašaus į kokio Kauno gaujų susirinkimą va būtų. Arba kokiam rajone turtingiausi verslininkai susirenka. Na, ir galėtų savo tarybą ir išrinkti, ir tarybą valdžią įvesti. Mm, tiesa, būtų verslininkų, ne, ne bolševikų, bet principas toksai. Kiek gyvena mieste žmonių, bolševikam tas pats. Taryba turi būti ir dalyvauti tuose rinkimuose. Tiesa, kokie ten rinkimai. Niekur jie nei slaptų, nei viešų nerinkdavo. Tiesiog susirinkimas kokie nors salė, klube ar, ar dar kur nors, valgyklui susirinko atseit aktyvistai ir iš savo tarpo išrinko tarybą. Ir ta taryba pasiskelbė, kad ji yra Kauno, Vilniaus, Šiaulių, kokio norite. Gali kaimo, gali miestelio, gali apskrities. Sistema, taip sakant, ne, ne, neapsunkinta balsų skaičiavimu ir, ir panašiais dalykais. Tiesiog susirinkom ir paskelbėm. E, ir toks sovietas, jisai na, įtraukė va tų galę turinčių bolševikinių grupuočių vadovus. Pačiam jame irgi jokių ten diskusijų, slaptų balsavimų nevykdavo, tai greičiau koordinavimo organas. Sovieto vadovai sušaukia visus ir pasako, reikia tą, tą, na daryti, tie išklauso, eina ir vykdo. E, kurį laiką, tai va dar, va dar 18-19 e, metai pripažindavo, kad tam sovietą gali būti nebūtinai vien tik bolševikai, bet uh, bolševikų turi būti dauguma. Arba pageidautina, kad absoliuti dauguma. Vienas kitas gali būti koks seseras, anarchistas, šiaip kairysis ar, ar koks vietinis autoritetas. Tegul būna. Svarbu, kad daugiau kaip pusė būtų bolševikų. Tas galų galėjo atvedė net per Rusijos pilietinį karą, taigi baigiamajame etape buvo visas e, toks vadinamas e, vietinis judėjimas, kur, kur na, socialistiniai valstiečių sukilimai, kurių šūkis buvo įdomus už tarybas be bolševikų už sovietus be bolševikų, nes įkirėjo su to savo vienvaldystę, net, net ir didžiausiam visokių revoliucijų ir permainų mm, remėjam. E, tie sovietai, jie imti kurti labai greitai, koordinuotai ir visiškai žulė vidury baltos dienos. Nebuvo ko bijoti, Lietuvos e, valdžia susidorot su jais negali, kol yra vokiečių kariuomenė, kol yra tie soldaten ratai, kol yra spartakistų, Spartako sąjungos kareivių. Kaip tu ten išvaikysi? E, Vokiečiai greitai administracinė valdžia įsikiš. O vokiečių administracinė valdžia tokius va, paralelinę valstybę kurti, 19 metų išvakarėse beveik visur leido. Ypač ten, kur e, nelabai vokiečiam rūpėjo, ar ten įkurta, ar neįkurta. Gerai, bet net ir taip kuriant, tai ką, tų komunistų visokių, komjaunuolių, priimtų oficialiai į partiją ir ar į komjaunimą. Tiesa, komjaunimo tai dar ten tik formavosi tuo metu ir apie atskirą organizaciją tik užuomasgos Vilniuje šiokios tokios atsirado. Ir tai atsirado, kai, kai jau ten užėmė raudonoji armija Vilnių. Tai kiek tokių aktyvistų galėjo būti LKP? Na, taip skaičiuojama, spėjama, kad gal kokie tokie apie 300 ir galėjo būti. Bet jie išmėtyti po, po visą Lietuvą ir, ir net ir vienoje vietoje susirinkę ypatingo įspūdžio nepadaryta. Be abejo, be grinų bolševikų gali būti visokie prijaučiantis, remėjai, suagituoti ir taip toliau, ir taip toliau. Į ką orientavosi? Orientavosi, aišku, ne į valstiečius, nes ką jau ten prisiorientuosi, neturi ką pasiūlyti. Orientavosi darbininkus, bet ne visur ir ne visai. Jo pagrindiniu taikiniu tapo geležinkeliai ir geležinkelių darbininkai. E, reikalas tame, kad e, per Vilnių vyko tiekimas Vokiečių fronto, kuris taip ir klimpo Gudijos miškuose. Na, taip grubiai tariant, etnografinės Lietuvos e, ribose. O per Šiaulius vyko tekimas e, visiems kuršė ir, ir prie Dauguvos įstrigusiam vokiečių daliniam. Ir ten jie gana norom nenorom greitai atkūrė e, buvusias geležinkelio aptarnavimo infrastruktūros, o Šiauliuose tai net ir išplėtė. E, pri, pri, prikvietė dar papildomai. Beveik 2000 darbininkų dirba. Na ir kas su tais e, geležinkelių darbininkais? Jie dirbo gana sunkiai, tai iš tiesų buvo, jeigu taip žiūrėti, va, toks proletariatas e, tai kvalifikuoti darbininkai, vairaus lygio šautkalviai daugiausia. Jie dirbo kaip ir karo reikmėm, bet jų algos ir išlaikymas buvo menk, buvo menks ir jie iš tiesų buvo nepatenkinti. Ir vokiečių valdžiai imant šlubuoti, bolševikai tą ne, nepasitenkinimą labai gerai panaudoja. E, ką jau, ką jau, koks modus operandi? E, sukelti va tokių darbininkų pasipiktinimą, mitinguoti, agituoti, e, priversti, nepriversti, o paskatinti, kad jie, pas, kad jie paselbtų streiką, streiko su ekonominėm, su visokiais reikalavimais, algą padidinti, ten tiekimą maisto pagerinti, darbą sutrumpinti ar palengvinti. Na, tokius reikalavimus vokiečių tam soldatam ratui pateikia, na, tie dažniausiai sutinka, o to va, tokio agitavimo, demonstravimo metu ir, ir paskelbti, jog e, štai vyko demonstracija, jį peraugo į mitingą, tas mitingas išrinko e, savo atstovus, atstovus, suformavom tarybą, nuo šiol visus reikalus vokiečių administracija karinė tegul tvarko per šitą mūsų vietinį sovietą. E, greta sovietų, tai sovietai, tai sovietas jisai veikia tarsi tokia pasaulietinė valdžia, atstovauja tuos aktyvistus. Beje, atkreipkite dėmesį, kaipgi jie e, vadinosi. Revoliucinė darbininkų, vargi, vargiečių ir kareivių daugiausiai tarybos. Na, su darbininkais viskas aišku, sunku čia apsimesti darbininkas ar nedarbininkas. Su vargingais valstiečiais čia žymiai įdomesnė būklė. E, jie taikė e, į daugiausiai į, į jam atrodė kaimo proletariatą, tai į kumečius taikės, dvarų kumečius. Lietuvoje buvo įmanoma tai gana lengvai daryti, pusę dvarų savininkų išbėgė, ten vokiečių paskirti administra, administra, valstiečiai dirba, nepatenkinti, nieks su jais nesiskaito, skursta, kai kur badauja. Tai va šitie jų ir yra. Tas, kuris turi savo žemės klipelį, jau jie, jau jie vidurinioja ir šiaip kokia valstetija bolševikam atrodė nieko verta. Na ir kareiviai, taip, karinis dalinys koks nors, koks nors, milicija vietinių ir jie tos tarybos nariai. Visi kiti ne, jokių čia inteligentų, verslininkų, visuomenininkų. Jie net teisės tam susirinkime būtini, būtini, kad kažką išrinkti ir atstovauti. O tarybos nutarimai privalomi visiems, kurie gyvena tarybos teritorijoje. Na, nu, toksai vat, gražus modelis. Labai kažkodėl mafija primena italų ir kažką tokio panašaus. Tik tai, kad viešai veikia, o nepasislėpia. E, paraleliai organizuojamos partinės struktūros. Tūros. Čevikų partijos skyriai, kiekvienas tas skyrius e, išrenka savo sekretorių ir veikia kaip pasaulietinė, sakykime, dvasinė valdžia. Tik tai skirtingai nuo, nuo pasaulietinės ir dvasinės valdžios, na nežinau, viduramžiais Vokietijoje. Čia viskas žymiai subtiliau. Esminį vaidmenį vaidina dvasinė, tai yra partinė valdžia. Jinai prisidengia tą tarybą, patys vadovai eina į tarybą, nebūtinai vadovauja, bet jie eina į tą sovietą ir jie pasako, kaip turi būti balsuojama, kas balsuojama, jeigu iš viso kas nors balsuojama. Na, toks ta, sovietas tarsi širma, tarsi agitavimo vieta, tarsi, sakymų, paskleidimo vieta, o tikroji griežtoji valdžia, tai yra va tose bolševikų partinėse organizacijose su jų sekretoriais, ir vietiniais biurais, na, o sekretorio valdžia, jau kalbėjau praeitą paskaitą, bolševikų partijai, jokių tenai tokių mm, frakcijų ar, ar, ar atskirų ar sav, savarankiškų veikimų netoleruojami protrukiai. Gerai, kaip sekėsi jam kurti, kur dar buvo tų centrų. Jie taip analizavo ir tai buvo aišku, kad Šiauliuose yra beveik pora tūkstančių tokių Vilniuje keli tūkstančiai, na, bendrai su Vilniaus varguomenė gal, gal ir daugiau galima surankyti. E, trečia pagal dydį buvo Vilkaviškė, tas pats geležinkelis ir ten susitelkė. Tiesa, Vilkaviškė nieko jie ten ypatingo ne, ne, neprirengė, prirengė, jokių sovietinių valdžių neįsteigė. Kauną iš esmės nurašė, nes Kaune labai mažai tokių. E, mieste darbininkų yra, bet jie neaiškus, nelabai susibolševikinė. Mm, pagaliau Kaunas daug lietuvių yra, apylinkės lietuviškos ir, ir pradėti sovietų valdžios kūrimą nuo Kauno nebuvo ypatingo reikalo. E, Ta modelį, kad streikas, reikalavimai, streiko ir demonstracijų metu iš, iškeliami kažkokie atstovai, suformuojami sovietai, jie įgyvendino, ne visur, nemasiškai, bet, bet e, <laughs> įgyvendina gana savotiškai e, sėkmingai. E, Panevežį sukuria sovietą 22 narių, iš jų 16 bolševikai. Kaune sukuria sovietą 45 nariai, iš jų 33 bolševikai. Na, o Vilniuje dar geriau tenai 202 mm, sovieto nariai, iš jų komunistų tarsi ir mažuma 96, bet 106 yra bundo atstovai. Mm, vėliau, na, ta būklė aišku, kad nepatiko ir, ir kur jau čia patikti mm, galėjo. Čia tuos, tas tarybas gruodžio vidury, antroji pusė gruodžio ima kurti vieną po kitos, tą patį modelį naudojant. Tai, o kai jau užima raudonoji mm, armija, tada nusprendžia Vilniaus taryba išrinkti iš naujo. Išrinko taip, kaip priklauso, taip, kaip reikia. Kad visokie bundo atstovai nesipainėtų. Mm, išrinko 280 tarybos narių, iš jų 227 bolševikai ir, ir mm, panašus, sakykim, taip labai juos. E, tai sistema, taip sakant, tokia. Tai čia, kur iš viso tarybos kūrė ir kur jos kaip nors veikia. Kaune, beje, ką galvojat, pogrindai įsikūrė? Ne, dabartiniam e, Vytauto prospekte, priešais autobusų stotą yra ten du tokie geltoni namai, vienas aukštesnis su trim mansardom. Tai va jame ir įsikūrė. Tiesiog vidury baltos dienos, tarp geležinkelio ir, ir, ir busimos laisvės alėjos. Iš ten leido savo spaudą, agitavo, verbavo į raudonąją armiją. Prireikė tik tada, kai lietuviška valdžia atvyksta į Kauną. Mykolas Leževičiaus prireikė ir vietinės komendantūros, kad vokiečiai teiktųsi sausio pradžioj tą tarybą išvaikyti. Nes taryba buvo įžuli, ji paskelbė, kad jokių valdžių nepripažįsta, lietuviška kariuomenė ar, ar lietuviška milicija turi būti išvaikyta ir nuginkluota, jie čia viską tvarko, jie viską darys. Kokio lygio ta taryba buvo, turbūt geriausiai atspindi tai, kad jie leido laikraštį, bet tą laikraštėlį leido rusų kalba. Na tai, žinot, lietuvius greičiau čia stebino ir juokino. Ne, ne, ne, ne tas miestas Kaunas, kur dar 19 metų pradžioj, kur rusiški laikraščiai mm, labai didelę įtaką turėtų. Jie galbūt dalį žydų varguomenės galėjo turėti, gal kokiem ten, ten pusiau lenkam, pusiau šančių gyventojų, bet vėl pasikartosiu, Kaune jokios problemos su ta taryba nebuvo. Išvaikė, privertė vokiečius įsikišti ir jos nebeliko. Tiesa, <laughs> tai kainavo pirmas e, lietuvių karių gyvybės – taryba išvaikė, e, bet e, kai pradėjo patruliuoti, tai pirmas lietuvių kariuomenės patrulis tuo pačiu Vytauto prospektu, tuomet Eriko Lytsmano gatve generolo garbiai pavadinta, žygiuojant, einant, einant e, prie dabartinės karo ligoninės Basanavičiaus vardo, ten, ten buvo viešbutis, tą viešbutį vokiečių karininkai ir saugojo įėjimą. Na ką, gruodžio jau ne gruodžio, sauso pradžia, Mėnulis nepatekėjęs, sniego neprisnikta, tamsu kaune, nuo geležinkelio stoties eina kažkokie veikėjai su šautuvais. Nu, sureagavo kareivis, kaip sureagavo. Matyt, palaikė, kad čia nuo tos tarybos pusės žygiuoja. Tiesa, ir mūsų patrulis pagerintas, kitaip nepasakysi. Penki žmonės su ginklais, vienas kareivis iš jų, kiek ten, trys ar keturis uh, nušauna, žūna. Trys. O jie net, net atgal atsišaudyt nesugeba. Vėliau tokių nuotikių nebebuvo. Nors irgi atskirt, kas ten lietuvis, kas nelietuvis, galėjo vokiečiam būti ir sunku, kad uniformų nėra. Tamsu kažkokie raišiai, kažkokie neraišiai, kepurės neaiškios. Na, eina. Jeigu nestoja, galėjo ir tai būti. Žodžiu, santykiai su vokiečiais, nepaisant to, kad jis ant to, kad jau netarybą išvaikė, tarp lietuvių komendantūros, tarp, tarp besikūrenčios kariuomenės buvo prasti ir, ir labai prasti. Na, o to tarpu Vilniuje tas, tas vietas įsikūrė, ima organizuoti savo miliciją, sukuria darbininkų klubę prie, prie neries, ten, ten tokiam uh, pastate neogotikimniam savo, savo tišką lizdą. Nieko Lietuvos taryba jam padaryti negali, nėra kam, nėra kaip. Vokiečiai neleis. Pagaliau vokiečiai atsitraukdami, jie sutarė su ta bolšne taryba, kad perdos jai ginklus. Bet jie nenori, kol nepasitraukia ginklų duoti, nes žino, kad po to gali patiem iš tų ginklų kliūtę, kliūtę neleis sukauptas gerybės išsivežti arba dar ką, tai jie sutarė, kad taip mes pasitraukiam ir e, sausio pirmą kirtimų geležinkelio statymės, statymės, ten paliksim, atvažiuosit su, su sunkvežimu ir vežkitės ginklų kiek nori. E, panašiai ir nutiko, tik tai neįvertino vieną, kad iš vienos pusės artėja, artėja Lietuvos e, vyriausybė su visais Na, su visais, su visais. Visa ta vyriausybė su visa kariuomenė į du vagonus sutilpo ir, ir išvažiavo. Ministras pirmininkas Mykolas Fleževičius, jisai ant rogučių savo žmoną pasidėjęs, susikrovęs atsispaudimus dar greta to, greta to ir su rogutėm į geležinkelio stotį nuvažiavo. Tiesa, ta taryba, tai bolševikinė, netokia jau jį ir neutrali, bando suimti, suimti, bandė tą patį Mykolas Leževičius suimti, ne, adresu supainiojo, ne, ne ten, kuris nakvojo. Tai, e, pulti Lietuvos tarybos, kurį Gedimino prospektą dabartiniam ten viešbutis, e, su Jurgio viešbutis arba Georgijos, Šventas Jurgis ant viešbučio stogo stovėjo skulptūra. O šiaip buvo Žoržu vadino jį tą viešbutį. Tai ten, tai ten įsikūrusi per porą kvartalų nuo, nuo to bolševikų lizdo tas bolševikų lizdas va, Varnų gatvėje, dabar mm, Gekšto gatvė. Na, kadangi Varnų gatvė, tai Vilniečiai greit pakrikštėjo, kad Varnų lizdas, Vronė gnezdo. Ten netoli, bet vis tik tai lysti, lysti taryba pabijojo Gedimino prospektą dabartinį. Nepuolė bolševikai. Tai gerai, lietuviai pasitraukė, o prieš pasitraukiant kreipėsi lietuvis Lenkai. Lenkų savigyna vadinama, iš apylinkių, nuo Gardino, nuo Lydos, nuo, nuo, nuo balta, balta atvykę Lenkai, kurie sako, siūlo ginti kartu Vilnių nuo, nuo raudonųjų. Lietuvių klausimas, ar jie pripažįsta Lietuvos valdžią, Lietuvos tarybą ir Lietuvos valstybės nepriklausomybę. Nepriklausomybę nepripažįsta, na tai tada nusprendžia lietuviai, kad nėra čia ką ir veikti. Na, vienintelį, ką, ką taip padarė, iškėlė vėliavą Gedimino bokštą trispalvę Na ir išeidami paliko ant to viešbučio savo e, tarybos raudoną vėliavą su, su vyčiu. Kuomet vėliau atsitrenkė kapsukas, jis pats ten rop, rop, ant pastogėjim pabijojo, bet kit, kitam bolševikui sakė tą, tą vėliavą su kumeliuku nu, nuplėšti, nuplėšti. Bolševikai irgi įsikūrė tam pačiam Džordžo ar, ar, ar Jurgio viešbutį. Būsit Vilnių, dabar jis ten pervadintas angliškai didžiojo kunigaikščio apartamentus, na irgi, mm, ką čia be pasakysiu, pasakysiu. Tai būsit galit užeiti, kaip ir į tą varnų lizdą. E, Raudonoji armija jį aišku artėjo, artėjo Vilniaus konkrečiai tas pulkas, dar kas, dar kas Maskvoje suformuotas, e, bet e, nespėjo. Lenkai pasirodė greitesniais, jie perėmė Vilniaus valdymą, e, išvadant tarybas ir galų galę sausio pirmą užpuolė mm, e, tą varnų lizdą e, Varnų gatvėje. Na, ten buvo kova kaip, va, kaip epinė, pusantros beveik, na, ne pusantros, pusę paros bet rimtai šaudė, granatas mėtė, mėtė, šokosvaidžių šaudė. Rezultatai buvo irgi stabus. Vienas žuvo iš tų bolševikų, vienas puolančių Lenkų. E, dienos vidury kapit, kapitalė baltą vėliavą. Pagrindiniai vadovai penki pabandė nusižudyti. Tai, žodžiu, buvo nuostabus mūšis, kuriame didžiumą aukų skaičių, tai yra keturi žmonės, e, sudarė savižudžiai. Nusišovė veikėjai. Nu, na ką, primušė, nugrūdo į karo komendantūrą, uždarė Rusijai visus, tuo, visus tuos veikėjus bolševikinius. Ten jau apie šimtas be, be, berots buvo tokių, kurios na, ginklus gali nulaikyti, nes visko ten rado ir vokiečių, vokiečių ir visokių atseit sanitarių ir, ir šiaip prisiplakusių žmonių. Uždarė ir pamiršo, juo labiau, kad nebuvo ką jau ten su jais ir beveikti sausio ketvirtą dieną, čia pirmą antrą tuos tarybą ir, ir visokius bolševikus išvaikė. Nu, o ketvirtą jau priartėjo raudonojo raudono armija. Penktą dieną jau Vilnius buvo visas užimtas ir Lenkai persigrupavo, atsitraukė. Tiesa, kiek tų Lenkų buvo? Na, rašo, kad beveik 900. Na, tai čia, žinot, tikrai Lietuvos kariuomenė tuometinė lenkės, gana stipri. 900 e, greičiausiai tiek galėjo būti, galėjo nebūti. Na, bet taip, gerai ginkluoti, tais pačiais kulkosvaidžiais, turintis e, kavaleriją. Pačiam Vilniui prisijungė e, daugybė, dalyvavo tose čia šturmuose šaudimuose. Na ir kas turbūt ne visai įprasta, labai pasirodė aršiai Vilniaus skautų mm, Lenkai, Lenkai jaunuomenė organizacija. Na, jie truputį atsitraukė link Vievio, vėliau prasiveržė pro, pro mm, Vilniaus apylinkės, linkės per bolševikinius mm, užnugaris nužygiuoja link Bresto. Nesugaudo jų bolševikai, jie ištrunka ir vėliau ta, ta grupuotė jį ten įsilieja į į labai lietuvis nekenčiančią lietuvių baltarusišką e, diviziją. E, na, Lenkai Lenkais, o Vilnius atitenka bolševikam, suimtus tuos visus e, paleidžia ir taip 1919 metų sausio penktą dieną Vilniuje jau čia ta tarybų valdžia. Septintą dieną suformuojama vyriausybė sovietinės valdžios ir tos vyriausybės pirmininkas Vincas Mickevičius Kapsukas, kuris tuo pačiu ir tos partijos vadovas. E, šiuo požiūriu nesiskyrė. Jie ir deklaruoja, kaip deklaruoja, deklaruoja, kad e, valstybė jau ima veikti. Šiaip jie laikinąją revoliucinę darbininkų ir vargingų valstiečių vyriausybę buvo paskelbę dar gruodžio 8, bet tai kur jie paskelbė Rusijoje. E, savo valstybę kad Lietuvos sovietinė respublika egzistuoja, e, paskelbė Daugpilyje. Ta valstybė ratifikavo pripažinimus e, kalėdų, taip sakant, proga gruodžio 22. Bet visa tai, na, Smolenskas, Daugpilis, tai net ne Lietuva. Iš tiesų reikia tam tikro legitimavimo ir jis galų gale mm, įvyksta e, savotiškai. Komet Kapsukas suformuoja savo tą vyriausybę Vilniuje. Komisarų prirenka, Tarp tų komisarų ten visokių pasitaiko. Vienas labai reikšmingas ir vėliau vaidmenį suvaidinęs, tai Vladas Požila. Nepainiokit su, su kitu Požila, jie ten net negiminaičiai. Vladas Požila pabuvo, pabuvo jis to komisaro ir nusprendė, kad nepakeliu jam su bolševikais ir jis perbėgo į Lietuvos pusę. E, perbėgo į Lietuvos pusę, socialdemokratų dideliu buvo, e, na ir, ir netgi tapo ministru. Tiesą sakant, geriau jis gal tuo ministru būtų ir netapęs, nes tai brangiai Lietuvai kainavo. Bet e, tiek to. Mm, e, pats Kapsukas palieka Lietuvos e, tarybos kai kurie nariai. Na, Basanavičius pasilieka, Biržiška pasilieka. Su Biržiška ber, berotis Kapsukas ir pasikalba. Ten ateina pasiklausti, sako, kokia čia bus tvarka. Na ir paaiškina tvarką. Kad Lietuva bus kaip ir nepriklausoma tokia, Bet jokios simbolikos lietuviškos nebus. Ne vėliavų, ne himnų, ne, ne dar ko nors. O kaip su kalba bus? E, kalbos bus visos, kokios yra. Na, tos visos, kokios yra, tai, tai buvo penkios oficialios kalbos. Toj Lietuvos Sovietų Respublikoje. Lenkų, lietuvių, e, gudų, e, rusų ir įdiš kalba. Praktiškai tai reiškia, kad lietuvių kalba atsidūrė našlaitėlio anukėlės vietoje. Dar daugiau tai reiškia, kad valstybinėse įstaigose, kaip norėjo, tai prašė, na, realiai, tai rusiškai, rusiškai. Miestelio gyvena žydai, na gerai, įdiš visur, tegul užrašai būna. Jeigu kur lenkai, tegul rašo lenkiškai. Tokia daugia kalbystė, kuri vedė prie to, kad rusų kalba buvo pagrindinė susirašinėjimas vyko, ja, jeigu tik tai mokėjo tie, kurie susirašinėjo rusų kalbą arba iš viso rašyti, nes publika buvo šiaip savo išsilavinimo požiūriu. Gerai, Vilnių užgrobė, e, vyko <laughs> beje tam tikras e, kontaktavimas per, per siunčiamus asmenis su, su Kaune esančia vyriausybė, Na, tas kontaktavimas ten greitai baigėsi tokius pažadus keistus e, Mykolas Leževičius pažadėjo, kad jis bolševikus po pusę metų išluos iš Lietuvos, ne vieno neliks. Na, o Kapsukas jam pažadėjo, kad sumes visą, visą buržuazinę vyriausybę į jūrą. Na, nei Sleževičius išlovė, nei jūra sumetė. Išluota išlavė Kapsuko vyriausybė, bet išlavė ne, ne Lietuvos kariuomenė, kuri dar ten tik tai kūrėsi ir tiesą sakant, dar turėjo atlaikyti sausį ir, ir vasarį mėnesį bandymus prasiveršti pro Nemuną, bandymus prasiveršti link Kauno, net, net ir bandymus judėti Kauno link. Atsilaikė. Tuo tarpu prasidėjo naujo gyvenimo kūrimas – Ir tas naujo gyvenimo kūrimas vyko tokiais tempais, kad e, gražu žiūrėti. E, iš vienos pusės žemės reformos jokios nebuvo paskelbta, tiesiog buvo paskelbta, kad valstybė perima visus stambius dvarus. E, buvo dvarininko, bus dabar valstybiniai. Tose dvaruose bus kūriamos ten kažkokios komunas, kažkas ten dirbs, kaip komunarai, Na, o kol kas ten algas nustatė ir nustatė, kad e, negalima darbininkų išnaudoti 8 valandų darbo dieną. Tiesa, na, kur tu ten tam kaime tas 8 valandas nustatysi, čia irgi buvo mm, pasiūlymai šiaip sau tokie. Bendrai kaime darbo santykiai buvo reguliuojami tradicijos, o ne įstatymo ir, ir nurodymo. O ta tradicija buvo, buvo tokia, kad dirba nuo, nuo aušros iki sutemų. Na, čia atrodo labai žvėriška, bet turėkit omeny, kad ne pagal laikrodį dirba, pagal šviesą. Tai vasara taip, dirba ilgai, po 10-12 valandų. O rudenį ir pavasarį, po lygiadienį, ima siaurėti tą darbo dieną. O jau žiemą susiaurėja, jeigu iš viso dar būna dienų, kai ir saulės nesimato, susiaurėja iki kelių valandų. Na, tokia įdomi sistema. E, prie to dar reiktų pridėti, kad na, visa Lietuva po pietų dvi valandas miega. Na, nes kas pavalgęs ne, nepamiega, tas didžiausias tinginys. Čia, čia irgi truputį e, dienos ir darbo laiko ritmą ir, ir nuovargį stipriai keitė, lyginant su šiais laikais. E, daugiau nacionalizuoti viską, kas e, panašaus į pramonę. Na, kad to Lietuvoje tuo metu čia tos pramonės beveik nieko nėra, išskyrus infrastruktūrinius tokius kaip geležinkelio tos dirbtuvės. Na, vienas kitas, e, galbūt ten, ten kokias užeigas, arbatinės, dar ką nors galima, pradeda, pradeda tą daryti, e, atiminėja iš dvarų sukauptas grūdus ir maisto produktus nes puikiai suvokia, kad pinigai pinigais, o maistas yra tai, ir jeigu turėsi savo rankose tą maistą, tai bus labai ir labai gerai. Visi tavęs klausys tiesiog už maisto davinį. Nes kitas pasirinkimas mirka iš bado, tai čia irgi e, buvo. Bet ir to priplėšti Lietuvoje nėra ką, viską vokiečiai jau išplėšė. E, tai šiuo požiūriu taip, pasireikšti daug nebuvo kur. E, paaiškino, kas yra tikrieji darbininkai ir paaiškėjo, kad visi valstiečiai, kas turi, e, kas turi arklį, jau yra faktiškai kažkokie eksploatatoriai, jie neturi teisės, ne, neturi balso jokio. E, žemės reforma, jau kaip minėjau irgi, sakė, nelabai čia dalins dvarus, kam, kam, kas tik nori. Duo žemės tiem, kurie visai neturi, bet kad greičiausiai čia taip duos, kad, kad dirbsi tu tam dvare už tą savo žemę ir, ir, ir taip toliau. Neskelbė, neskubėjo. Jokių būdų nieko žadėti. O jeigu pažadėdavo, tai išeidavo, kad buvo privatus dvaras, dabar bus valstybinis. Mm, kita tokia naujovė buvo, kad visi, kurie turi 5 hektarus, jau skaitosi turtingais valstiečiais. Na, Lietuvoje 5 hektarai, tai jeigu kokias dirbamos, pritreštos ten daržų žemės, tai gal tu kažkiek taip normaliau gyveni. O jeigu kaip tais laikais e, trečdalis pūdimas, pieva šokia tokia, dar ten trečdalis krūmai ir medžiai, nes e, o kaip tu gyvensi, tai žiemą iš žabo nerinkdamas sušalsi. Na, o trečdalis kažkoks ten dirbamas. Na, nemaloniai nustebo dauguma kaimo gyventojų, kurie tarsi va tokios žemės reformos greitos ir bolševikinės laukia. Paaiškėjo, kad veltui laukia. E, a, taip, čiuposi bažinyčios reikalų, kad nedrįstų viešai čia labai reikštis, jokie kunigai su savo peigom. Ir nemažiau, kaip sakant, e, įdomiai nuteikia tai, kad uh, internacionališkumas, lietuvių kalba, galit kalbėti tik tai namie iš esmės. Na, galbūt jeigu vieni lietuviai susirinkę kur nors, kokią sovietą galit ir lietuviškai pakalbėti. Mitingę gali jum lietuviškai pa pašnekėti. O šiaip, kokia čia dar lietuvybė? Pasaulyje bus valstybė. Kol kas prisijungsime daugiau mažiau kažkaip panašiai prie Rusijos. Beje, su tuo jungimusi prie Rusijos tai <laughs> išliko Stalino asmeniškai išbraukytas, nes kai jie skelbė tą savo e, Lietuvos sovietinę respubliką daugpilį, e, Taigi ten buvo paskelbta deklaracija, kurį skelbė tiesiai šviesiai, kad jie prisijungia, e, įsilieja į Rusijos sudėtį, į Rusijos socialistinę sovietinę federatyvinę respubliką. Ir, na ir tiek, kad čia nepatiko Stalinui, išbraukė tuos įsijungimus spaudė, kad skelbkit, norit, nenorit, kad būtų kažkas panašaus į pseudo nepriklausomą valstybę. Na, to, to, tokia ji ir buvo, pseudo nepriklausoma. Tik susikūrė, tik Vilniuje apšilo, tik kažkokius savo organus sukūrė ir Rusijos vadovybė nusprendė, kad reikia su ta Lietuva kaip ir baigti, reikia sujungti Lietuvos ir Baltarusijos sovietinės respublikas į vieną. Kapsukui buvo ir jo pasiekėjom kaip ir tas pats, o Baltarusiam nepatiko. Nes Baltarusiai savus vadovus turėjo tiesą, ten taptų vadovų Baltarusių nelabai, kas ten pirmas iš viso armėnas buvo, vėliau vokiečiai, ten, na, žodžiu, internacionalas rimtas buvo, bet ir tas internacionalas išgirdęs, kad sujung su Lietuva, tai jie ten gana purkščiai ir, ir, ir nelabai jam tai patiko. Na, niekas jų neklausė, ėmė ir, ir, ir sujungė. Tas sujungimas užtruko apie mėnesį, nes e, sprendimą priėmė sausio 16, o susijungė oficialiai suvažiavimą surengė 19 e, metų vasario 18-20 dieną. Na, išrinko centro komitetą. Vadovu tapo jau mano minėtas e, Vincas Mikolaitis Kapsukas – sostinė vis dar, taip sakant, Vilnius, na ir įėjo į istoriją e, tas e, derinys kaip Litbelas, Lietuvos Baltarusijos socialistinė respublika. Sudėtis jos buvo truputį ne visai tokia, kad va, Lietuva ir dabartinė Baltarusija šiek tiek kitokia. Įėjo iš Baltarusijos pusės Vitebsko, Mogiliovo ir Smolensko gubernijos iš Lietuvos e, pusės Minsko, Gardino, na ir kiek čia sugebėjo Vilniaus gubernija. Jeigu tas hybridas būtų kažkokiu būdu išlikęs, nebūtų sunaikintas, mm, tai dievas čia žino, na, nuo Smolensko iki, iki, iki Palangos. Lietuviai to, tam Litbelė sudarytų geriausiu atveju kokį na, trečdalį gyventojų. Su visais tais ten rusais ir pusiau rusais, na, oficiali ir pagrindinė kalba būtų rusų. Na, grubiai tariant, kažkas dabar alternatyvioji visatoj būtų panašaus į dabartinę Baltarusiją, kur 60 procentų gyventojų rusai, kiti tokie baltarusiai, baltarusių kalbos nemokantis, o baltarusiai, kurie baltarusiškai kalba, vakarų Baltarusių ir Lietuvos pakraščiuose, na, tai jie sudaro 15-18 procentų nuo visų gyventojų. Lietuvoje gal tai baisu, baisiai nebūtų, bet virstų lietuviai tam Litbelė paprasčiausia tautinė mažuma ir dar tas jau bjauru būtų, kad tautinė mažuma be savo administracinio vieneto. Ištirptume tose keistose gubernijose su visom tom penkiom kalbom. E, neišsilaikė, neišsilaikė. Galėjo jie čia ir savo tas tarybas sujungti ir dar e, kovo mėnesio pradžioj surengė ir partijų sujungimą. Mm, Pirmų sekretorių vėl spėkit kas. Vincas Mikolaitis Kapsukas išrinktas buvo. Na, antru štai Vilkelmas Knoras ar Knorinas. Vokietis tiesiog. Na, tokia, lietuvis su vokiečiu. Mm, Baltarusiai vadovavo. Laimiai nelabai, nelabai ilgai. Visų mano galva laimė. Nes prasidėjo 19 metų balandį Lenkų polimas, Ir balandžio 21 Lenkai užėmė Vilnių, iškilmingai jį įžengė pro aušros vartus su visais reikalingais. Tik šį kartą nebe Lenkų savigina, o Lenkų reguliariai kariuomenė, sakykime taip, legionieriai, kaip juos Lietuvoje mėgo, mėgo vadinti. E, maršrutas Litbelo vadovybės buvo gana toksai irgi iškalbingas ir aiškus, traukėsi. Traukėsi lietai, bet e, kryptingai Iš Minsko į Dvinską, iš Dvinsko į Babrujską, iš Babrujsko į Smolenską 19 metų vidury ir faktiškai daugiau atgal niekada ir negrįžo. Na taip, čia gražiai skamba, jeigu Litbelas va tas būtų ir jo sostinio Babrujskas. Mm, ja, įdomiai gyventume. E, tiek jau to. Patys bolševikai įsitikino, kad e, šito Litbelo naudos jokios, vyksta ryškios peštynės tarp vadovybės. Na, o Kapsukas iš viso vėliau pareiškė, kad visas tas Litbelas tai buvo fikcija, faktiškai niekas, nes nieko jie nesprendė, viską sprendė karinė vadovybė, o jie buvo tarsi kažkoks priedas prie, prie Raudonosios armijos fronto. Na, žodžiu, santykiai buvo solidarus, draugiški, kaip ir būdinga bolševikų kolektyvuose. Ir nors tas Litbelo gimtadienis 19 metų vasario 21 diena atrodytų tarsi kažkiek ir laiko praėjo, beveik keli mėnesiai nuo Vilniaus užėmimo, bet jūs turėkite omeny, kaip tai skambėjo e, eilinio kokio Lietuvos gyventojo. Net ir prijaučiančiam galbūt bolševikam ausise. Na va, įsikūrė valdžia, kiek jį čia pabuvo, mėnesį nepabuvo ir jau iš Lietuvos tas bolševikinės valstybės nei iš šio, nei iš to, nieko neatsiklausus, virto Lietuvos ir Baltarusijos ir partija, ir Lietuvos ir Baltarusijos vyriausybė, ir kažkokie rusai su savo kariuomenė tojus vyriausybės valdomoj teritorijoje kariauja su Lenkais. Na ir noro su, su, su tokiais avanturistais prasidėti tikrai nebuvo. O žinias plito lietai, komunikacijos buvo kreivo, šleivos, gan nekokius. Tai, kad užėmė Vilnių nelietuvė ar, ar Lenkai, na, buvo objektyvių priežasčių. Lietuvos kariuomenė dar tik tai kūrėsi. Ir dar daugiau. 19 metų vidury, jau balandžio mėnesį, imta buvo kalbėti, kad iš neždintusi tie vokiečiai iš Baltijos šalių. Čia antantė spaudimą jame daryti. Nes jiem nepatiko, ką von der Golcas išdarinėjo Latvijai, Jo labiau, kad ten von der Golco tie kareiviai, tai jie kariavo dėl to, kad jiem žemės duos, tokie kolonizatoriai bus. Kuršo, Latvijos. Nu, Latvijai dalinti žemę neiškiem dar čia eiliniam kryžiuočiam nesiruošia. Ruošiasi įvykdyti žemės reformą tokią, kad mažai vokiečių dvarininkam netrodytų, tokia ir gyvendino. Užbėgant į priekį, Latvijai dvarininkam paliko po 50 hektarų ir e, dva, dvarus, centrus, dvarų pastatus atėmė iš jų. Atmatavo, sakė, va, nuo šiol gyvensiu čia, šitam lauke. E, estai dar geriau pasielgė, jie, jie net ir tų labai nematavo. Ten nurodė pelkynus ir kemsynus, sakė, kaip nori, taip gyvenkit. Ne, ne mūsų reikalas, mes dvarininkais neužsiimam. Lietuvoje irgi buvo gana radikali žemės ūkio reforma, bet palyginus su Latvija ir Estija, tai čia be reikalo ir daug atskinosi su dvarininkais, jo labiau, kad iš tų dvarininkų naudos buvo labai ir, ir labai mažai. Penkta kolona, Lenkų mylėtojai ir, ir laukiantis, kada džiugios išvaduos nuo, nuo hamų lietuvių valdžios. Nelabai ir skiria, ar čia tie lietuviai kokie nors, ar, ar čia lietuvių bolševikai, tas pats e, Tai gerai, kapsuko valdžia populiaria netapo. Ten, kur jie valdžią įkūrė ir kai juos iš ten išmušė, e, tai gyventojai buvo didesni Lietuvos nepriklausomybės šalininkai negu tie, kur bolševikai neatžygiavo. Mm, e, jų bandymai kaž, kaž, kažkaip įsiveršti, veikti už fronto linijos prie nieko neatvedė, greičiau atvirkščiai jų užnugarį prasidėjo. Partizaniniai tiek beje gudų, tiek, tiek ir lietuvių judėjimai na, nieko ypatingo nesukūrė ir buvo priversti iš e, Lietuvos išbėgti. E, paskutinė bolševikų, na, tokia bazė buvo e, Daugpilio prieigos, tai yra Zarasai arba Žerėnai, kaip tuomet jau vadino. Ir iš ten bolševikai buvo išmušti 19 metų rugpjūčio 25 dieną. Tuo tarsi na, pradinis ar dalinis Lietuvos išlaisvinimas įvyko. Iš Lietuvos dar e, Liepos e, pirmą dieną, tą progą, kad iš, išgrūdo von der Golca atgal į Vokietiją, iš Lietuvos taip pat buvo atšaukti ir išvesti ir žygiavo visi tie vokiečių savanoriai, likusi karinė administracija ir taip toliau. Vienas kitas liko Lietuvos tarnybą perėjęs ir lietuvių kariuomenė nuo 19 amžiaus, 19, atsiprašau, metų vidurio kariavo kaip savarankiška karinė jėga. Nors tai netrukdė Lenkam aiškint, kad kai buvo lietuviai čia vokiečių kažkokia kreatūra, tai taip ir išliko. Tai gerai, von der Golcas išėjo, bet jisai e, jau nuo pavasario ėmė labai greitai formuoti Bermonto Avalovo karinius dalinius. Tai atseit e, rusų baltagvardiečių, baltųjų judėjimo kariuomenė, kuri turės žygiuoti į Rusiją, užiminėti Sankt Peterburgą arba atvirkščiai užiminėti Daugpilį. E, perdavė viską, ką galėjo tai kariuomenė ir ta kariuomenė, mm, kaip čia pasakius, vokiečiai išėjo tik tam, kad pasiliktų. Pasiliktų prisidengiant e, Bermontą. Na, Bermontininkų ta Bermontijada dar kainavo nervų ir, ir, ir kantrybės ir gyvybę ne tik Latvijai, Estijai, nes estai stipriai prisidėjo, kad juos išluoti iš, Latvijos, iš Latvijos, bet ir Lietuvai kliuvo. 19 metų pabaigoje, tik šiaip taip pavyko juos iškrapštyti, bet apie Bermontą gal, gal sekančią paskaitą. O šią norėčiau užbaigti vienu tokiu e, pasvarstymo, kodėl Lietuvoje neįvyko ta tokia rusiško tipo bolševikinė revoliucija. Nes Leninas e, kaip tipiškas avantūristas elgėsi e, savotiškai teisingai. Makiavelis galbūt pagirtų. Pažadėti visiems visko, ko tik nori, Tiem, kuriem atsibodo karas, taika, bet kokią kainą. Tiem, kurie nemėgsta visokių išnaudotojų kapitalistų, kad perdos jų rankas e, gamyklas, aha, perdavė, perdavė, perdavė, paskyrė komisarus, e, už streikus šaudyti pradėjo ir darbo prievolę įvedė tokią, kad, kad dirbė tik tai tam, kad kortelės gautum ir iš tas kortelės minimalų duonos kiekį. Ir dar aiškint, kad, kad čia kalti kaimiečiai nes jie duonas už dyką neduoda. Kaimiečiam žemę duoti. Eksproprijuokit ekspropriatorius, va taip. 18 metų pavasarį. Plėškit plėšikus. Ir plėšė plėšikus. Jie, o kad tie plėšikai negrįžta, tai dar ir dvarus sudeginant. Viską, kas dvare yra, išsidalinti, žemę perimti kaimui ir daugiau gyventi toliau be be dvarininkų. Tiesą sakant, po to valstiečiai, po to savo stichinio žemio padalinimo jie už baltuosius bijojo ir kokie baisus bolševikai bebūtų, bet tai grįž, grįž dvarininkų valdžia. Ką tada reikės daryti? Už, už sudegintą dvarą, o kartais dar ir, ir žudytą dvarininkų šeimą. Teks atsakyti. Nesinorėjo. Taip, taip va, pavertė kaimą savo savotiškais įkaitas, krauju surišo. O kodėl Lietuvoje nesurišo? Visų pirma, o ką čia plėši? Nu, plėškit dvarus, tai kad tie dvarai jau išplėšti. Antra, o kam plėšti? Valstiečiam nėra ko. Kumečiai gali išplėšti. Bet jeigu išplėšti, tai ir, ir ką jie... Kumetys tai yra samdytas e, žemės ūkio darbuotojas. Dvaruose jie labai dažnai e, pasamdyti terminuotai metam dažniausiai. Vienur padirba, kitur, trečiur. Gerai, gerai, blogai, blogai, iš dvaro į dvarą keliauja. E, dar toks aspektas savotiškas. Samdo ne visiems metams, samdo tik tai sezonam, deviniem mėnesiam. Po to jie grįžta į savo kaimus. Taip, kad Lietuvoje nebuvo tų tokių visiškų skurdžių, kurie uh, e, galastų dantis į tą dvarą, kad nuo šiol aš čia gyvensiu. Vat, flygelį užsiimsiu ir, ir parke užsisėsiu javus. Nebuvo. Kai pasakė, kad kas turi arklį ir 5 hektarus iš viso nėra valstiečiai, tai gavosi taip, kad uh, valstiečiai tiktai tie, kurie... Ai, beje, taigi, čiagi klasinis požiūris. Jeigu tavo tėvas turi 5 hektarus, o tu neturi, tai čia nieko, nieko baisaus. Tu esi buožvaikis, kapitalistas kaimo. Ir, na, gerai, jeigu tu ten to tėvo išsižadėsi, ten ant kelio stovėdamas, nutrauksi ryšius, didžiausias bolševikas būsi, tada gerai. Užmerks akis, laikinai, kad tu ne proletaras, ne kaimo proletaras. Bet šiaip, na, iš prigimties jau esi buržujus ir nėra čia ko su tavim terliotis. Jo labiau klausyti tavęs ir, ir, ir leisti balsuoti ar, ar vadovauti. Ne. Per turtingas iš prigimties su penkiais hektarais. E, šitas irgi atvedė prie to, kad tik tai kaimo degeneratai ir kokie nors kumečiai, kuriuos pasikartosiu dažnai su tuo kaimu, greta dvaro esančių, jie nieko bendro neturi, atvykę iš kitur, klajojanti darbo jėga. Ir ta priešpriešą tarp bekuriamų čia tokių komunistinių sovietų ir komunų ir, ir paprasto kaimo ji buvo. Ir buvo gana rimta. Kaimo nepatiko, kad kažkokia perėjūnai užgrobė žemę. Sau dar dalinsis. Ta taktika puikiai suveikė kazoko gyvenamosios rytise, ten buvo vadinami nagarodnėje ir tikri kazokai, ir tuos nagarodnių ir, ir tikrų kazokų sukiršinimas, bolševikų atvėrė jam kelią į kraujo milžinišką pralėjimą e, kazokų teritorijose. Lietuvoje tai nelabai veikia, nes čia dar vienas. Tai tie klajojantis e, kumečiai tai klajoja, bet jie turi savo tėvus ar senelius, ar, ar, ar dėdes, ar tetas ar brolius, kuriam liko ūkis. Jeigu kas, jie susirenka daiktus ir grįžta pas jį. Ir jam labiau norisi žemės savo tėviškai, o ne čia kur nors, nežinia kur, kur. Atsitiktinai pasamdė rokiškio, aš iš telšių esu. Ir dabar gausiu žemę rokiškai. Eikit jūs po perkūnais, man, man tėviškai norisi. Tas ir buvo. O Lietuvos Respublika, Kauno valdžia, taip sakant, ji žadėjo tokią žemės reformą, kad visi, kurie neturi, gaus išsimokėtiną žemę savanoriai, kurie kariuomenė tarnaus be išsimokėjimo, bet gaus ten, kur, kur jie gyvena, kur, kur daugiau mažiau nori. Tas irgi veikia. Vėliau Kapsukas Maskvoje rašė, kad ai, reikėjo čia tą žemę pažadėti. Ne. Pražiopsojom, pražiopsojom. Ir man regis buvo dar vienas aspektas. Pražiopsojo tai, kokio tipo valstetija buvo Lietuvoje. Rusijoje taip jau susiklostė, kad kaimas buvo kolektyvinis žemės savininkas – Taip lengviau buvo dvarininkam visus eksploatuoti, kolektyvinė atsakomybė. Neturi savo sklypo, nei vienas valstietis. Turi laukus ir kiekvienam lauke valstietis turi paskirtą žemės ruožą. Dirba tuos laukus kartu visą tą opšiną arba opšestą bendruomenę kaimo ir kiekvieną pavasarį perskirsto žemę pagal e, valgančiųjų skaičių. Pas ką daugiau vaikų, tas gauna daugiau žemės, pas ką mažiau, tas mažiau. Na, atrodytų labai gerai, bet e, tokia sistema gimdė vieną. Kuo didesnis girtuoklis ir tinginys, kuo daugiau vaikų turi, tuo daugiau žemės gauni. Ir tuo mažiau gali dirbti ir daugiau gerti. Darbštus e, žmonės toj opšestvo jie dažniausiai virsdavo kažkokio kvailio vietoje atsidūrdavo. Tik Stolypinas, na, Stolypinas Kalnaberžė gyveno, į Vokietiją važinėjo į Prūsiją ir Lietuvos valstiečius matė. Jisai nusprendė pakeisti šitą, nesuvokė, kad šitos bendruomenės tai yra stabdis ir galų gale atves prie ko ir atvedė, prie tokių visokių bolševikų ar panašių veikėjų paramos. Jisai pabandė išardyti tas leisti, valstietis gali išeiti iš, iš tos bendruomenės ir pasiimti savo žemės klypą jam priklausantį. Tai tie, kurie išeidavo iš tų bendruomenių, tai jų nekesdavo ten baisiau už, už, už nežinau, kokį miško plėšiką. Nes kaipgi čia taip atsiskyrė. Na, o, ta, o tas va, kaimo bendruomenė reiškia ir tai, kad tu nieko negali pats daryti. Sprendžia visi kartu, priverčia. Jeigu kas nepatinka, iš viso gali išvyti. Ir eisi su, su ubagais, kur tik tai nori. Nu, tai šimtus metų buvo jeigu ne tūkstančius. Prie to dar prisidėjo ir, ir klimato sąlygos. Na kaip, reikia labai greitai ir labai daug dirbti, rudenį ir pavasarį. O likusi pusę metų vidury vasaros ir, ir žiemą Rusijos šiaurė daryti nėra ką. Toks labai specifinis. Visi greit sulėkiam, greit plėšomės, draskomės, o po to galime du mėnesius gerti. Jeigu turim ką, ką ir už ką gerti. Lietuvoje to nebuvo. Net ir baudžiauninkas, jisai baudžiauninkas, bet jis baudžiauninkas nuo savo turimos žemės. Ta žemė baudžiaviniuose kaimuose, ji taip pat buvo išmėtyta po daugybę laukų. Na, tas išmėtymas po, po atskirus laukus, jis turėjo vieną pliusą, kad jeigu vienam laukia neužderi, tai kitam užderi. Tai kai pradėjo vykdyti žemės reformą, tai ten buvo išsižiojusių žmonių, kai paaiškėjo, kad va, noriu pasiimti savo žemę, ūkininkas kaime gyveno, po baudžiaviniam ir ta jo žemė išmėtyta po šimtą, po šimtą dvylika, po šimtą dvidešimt skirtingų laukų laukelių. Vienur lysvė, kitur lysvė, vienur vaga, kitur pusė vagos. E, ir tas va, Lietuvoje vykdyta žemės reforma, tai visų pirma buvo ne tik žemės perdalinimas, iš dvarų atimam, atiduodam valstiečiam, bet buvo dar ir gyvenimo būdo pakeitimas, kaimų įskaidimas, susmulkinimas, e, buvo vien sodijų, vienkiemių ir sodžių e, kūrimo laikotarpis. Gal kam ir patinka kaime gyventi susigrūdusiam trobom? Na tai tegul ir gyvena. Normaliam žmogui reikia turėti savo asmeninę erdvę ir nepriklausyti nuo girtų ar, ar atvirkščiai kokių nors išpratėjusių nu, fanatiškų kaimynų. Tai Lietuvoje tokių buvo. Ir e, tai buvo lietuvio valstiečio idealas turėti savo žemę, savo trobą, e, savo tvartą, savo kloną, savo arklį, savo šeimyną, dirbti kartu su savo šeima ir iš to gyventi. Ir dar užsidirbti. Ta ir sugebėdavo. Rusijoje tokių buvo tik pakrašiuose, tik pavieniai, Rusijos šiaurėje, kazokų žemėse panašiai buvo. Tai tiesą sakant, tenai aršiausiai prieš bolševikus ir kovojo. O pačioje tikroje, nejuodžiame vadinamai Rusijai, kur buvo tos opšestvos, tai jos labai lengvai sutiko su viskuo, ką bolševikai jom daro. Beje, buvo dar vienas toks įdomus e, tų laikų mm, aspektas, čia jau liečia Raudonąją armiją. Nu tai Lietuvos ta kariuomenė apgailėtina, ten keli tūkstančiai žmonių su keistais ginklais, su, su karininkais, su kuriais susišnekėti negali. Taip, entuzijazmo daug, bet, bet tiekimo jokio. Mm, kariauja, kariauja ir laimi. Na, galit savanorių žygius paskaityti atsiminimus, Rusiatsko surinktus. Tai tenai, dieve, Aišku, niekas taip labai nesigeria, kaip po medžioklės, po žvejybos ir po karo. Tai jau pasakoja ten apie savo žygdarbius ilgai ir, ir, ir įdomiai, bet Lietuvoje taip ir buvo. Tai jeigu ta, tokie dar ten visokie žemaičių pulkai, jų tarpe bent vienas kitas entuziastas buvo. Kai atžygiavo tą tikroji raudonoji armija Rusijai suformuota, tai paaiškėjo, o kas paaiškėjo? Paaiškėjo, kad čia yra kareiviai ir karininkai, kurie yra mobilizuoti mobilizuoti žvėriškai, neklausiant, to nori, nenori. Atsisakusius sušaudė. Pasiunčia į frontą, jeigu tu perbėgsi, dezertiruosi ar dar ką padarysi, įkalins tavo šeimą, galbūt ir sušaudys. Įkaitų sistema tokia, įžuliausia. Visi tie kareiviai atsikariavę per pirmą pasaulinį karą. Karininkai prižiūrimi bolševikų komisaro, tai yra partinių vadovų. Tie karininkai, jie nei laipsniai, nei antpečių, na, karo specialistais vadinami. Jiem kariauti noras labai ir labai mažas. Jeigu tik mato, kad jau čia kažkaip labai gerai lietuviai supa arba šaudo, tai meta ginklus ir bėga. Arba pasiduoda. Na, ko čia plėšytis, ką čia. Lietuviai, ačiū Dievui, nežvėris, pagavę tų raudonųjų kareivių ten nesukapoja, nebasmačiai kokie, ne, ne, net ir nelenkai. Na, atsidūrė stovykloje, nieko ten linksmo Kauno kokiam antram forte, bet nieko ir tokio siaubingo ir baisaus kitus dar ir perverbuoti bando, ar e, Bermonto dalinius, ar, ar savo kariuomenę, visokio, taip sakant, nuotikių buvo. E, bet taip ir buvo, kad, kad ten tie motivuoti lietuvių daliniai, kokie 20-30 žmonių galėjo ir šimtą raudonosios armijos, e, ne tik kad užpult, sėkmingai išvaikyti ir, ir nu, štabą užimti nedidelį, su, su trofėjais grįžti. Buvo ir to. Nes, žinot, tiem rusų kareiviam kariauti už ką, dėl ko per prievartą iš namų iš, ištrauktam už neaiškus bolševikus, kurie Rusija vėl nežino, ką tuo metu daro. Nu, Prodrasvertką, kitaip tariant, įvedė visuotinę, masinę ir didelę duoklę maisto produktais. Visi valstiečiai turi atiduoti, ką užaugino valstybė. O valstybė, kam norės, ką nors duoti, gal duos, o gal ir neduos. Greičiausiai neduos, nes girdi karas ir nėra kada ir ką jum dalinti. Tai kas vyksta Rusijoje, tie kareiviai žinojo. Tai pas juos velneva darosi, tai dar va, atvijo, kad ir Lietuvoje tas darytųsi. Ir tie grandioziniai napoleoniniai karo planai, ar Latvijoje, ar Lietuvoje, o jau kaip 20 metais e, Lenkijoje, kad kaipgi ten, Minsko direktyva. Į Varšuvą, į Berliną, ten Tuchačevską, raudonos armija vedama turėjo žygiuoti. Ji atsimušė ne tik tai į Lenkų Varšuvos stebuklą, mūšio prie Varšuvos, prie Būgo tiksliau. Atsimušė ne tik į tai, kad Lenkų kariuomenė prancūzų generalinis štabas vadovavo, jo specialistai ir tiekė ginklus. Atsimušė ir į tai, kad eilinis raudonarmietis armėtis nieko nebuvo pametęs nei Varšuvoje, nei Berlyne, o jo labiau Paryžiuje nieko nepametęs. E, tas taip pat buvo kareivių psichologija, pamiršti nereikia. Na ir, ir tai, kad Lietuva sugebėjo 19 metais faktiškai iš nulio sukurti kažką panašaus į kariuomenę, atsilaikyti nuo bolševikų, šiaip taip, tegul ir su dideliais praradimais atsilaikyti Lenkų 19 ir vėliau 20 metų polimą šiek tiek apipešioti ūsus ir e, vokiečiam bermontininkam. Na tai buvo nemaža dalim ne, ne tiek materialinė pergalė, kiek ko gero psichologinė ir dvasinė pergalė. Tikėjimas ir, ir kažkoks ten toks užsidegimas, noras. Kaip 18 metais nič nieko nedarė, praradus Vilnių ir persikėlus vyriausybę į Kauną, prasidėjo kažkoks audringas ir Kauną, ir apylinkių, ir likusios Lietuvos judėjimas, kad reikia ginti, reikia kovoti, reikia laimėti. Mm, kuo tai paaiškinti? Dvasios pakilėjimu, kaimo psichologija, kad galų gale vargai baigsis. Noro, kad iš tiesų žemę pasidalinti sąžiningai nieko ypatingai neapiplėšiant, bet, bet ir uh, nepaverčiant Lietuvą kažkokiu valstybiniu dvarų karalyje. Nu, gero. Galima sakyti ir tai. A, o tiesa, Litbelas, tai Litbelas, jisai liko, veikė tyliai Rusijai. Na tiesa, 19 metų vidury jisai liko tik formaliai, stengiasi labai akis nekašyti, nes prasidėjo dėrybos su, su Lietuva. De facto, kaip ir pradėdami dėrybas Lietuvos egzistavimą, bolševikinė Rusija kaip ir pripažino. Buvo net bandymas e, čia berots e, Vileišio Jono dėka, kad mm, jeigu bolševikai pasitraukia, mes būsim pirma valstybė, kuri pripažins e, Rusiją kaip tokią teisėtą bolševikų valdžią Rusijai. Na, nepavyko ta machinacija, visgi prireikė darybų ir 20 metais Liepos mėnesį taika buvo pasirašyta. Pasirašius taiką, tik tada kažkaip apsižiūrėjo, kad e, ogi Litbelas dar yra. Ir tyliai, tyliai niekam nieko ypatingai e, nesakant, Liepos mėnesį pasirašė, o rugsėjo 8 dieną E, LKP atskyrė nuo Baltarusijos komunistų partijos. E, tas automatiškai reiškia ir tikrasias Litbelo ir Litbelo idėjos laidotuvės. E, norėčiau atkreipdėmėsi, kad kuomet Lietuvą okupuoja antrą kartą Stalinas, tuomet oficialiai pateikiama, kad čia, čia aišku, Lietuvoje revoliucija, taip, liaudės revoliucija, darbininkai sukilo, fašistus išvyjo, viskas puiku, truputį padėjo Sovietų sąjunga, taip, na, truputį tvarką palaikyti, kad gelynų neištryptų. Ir e, o kas čia tokio buvo? Čia pasirodo buvo tarybų valdžios atkūrimas. 40 metų birželį atkūrė tarybų valdžią, kuri buvo sukurta 19 metų e, sausio mėnesį ir, ir taip sakant, pusantro mėnesio paegzistavo. Bet atkūrė tarybų valdžią Lietuvos tos tarybinės, ne Litbelo jokių būdų. Ne, net užuomino apie jokius litbelus daugiau ir nebuvo. Baltarusija savo, Lietuva savo. Na, ta Baltarusija savo tai irgi 22 metais sukuria Baltarusijos e, sovietinė socialistinė respublika Sovietų sąjungos sudėti ir jie sukuria tokią mažą, kad ten pusantro milijono gyventojų tik tai yra. Ten, kur Baltarusiai gyvena. Po to nusprendžia padidinti 24 iki 4,2 milijonų. Po to prijungia nei iš šio, nei iš to Gomelio sritį, rusų iš esmės gyvename. Na, išauga iki 5 milijonų. Dar vėliau prirėžia po Lenkijos žlugimo dar ir, ir, ir lenkiškas žemės, Gardiną, Brestą kažkodėl, nors Brestą ten daugiau arčiau ukrainiečiam etnosas gyveno. Na ir sukuria tokią 10 milijoninę Baltarusiją. Tai jeigu sukūrimo pradžioj, dar, dar tais 24 metais, ten tų baltarusių e, buvo apie 70 procentų, tai jau 39 ten jie ima sudaryti trečdalį gyventojų ir tiesą sakant, nieko gero baltarusiam kaip tautai, tai, tai ir nedavė, neduoda ir matyt ateityje e, tas gyvenimas su milžiniška, na kaip priedo prie, prie rusų etnoso Baltarusiai ir matyt ateityje neduos. truputį pesimistiškas nusiteikimas paskaitos pabaigoje. Na, bet nieko, tikėsimės, kad kaip nors Baltarusija irgi išgyvens. Jeigu Lietuva 19 išgyvena, tai jau jie 2021 metais kokiais, manau, irgi išgyvens. Na, su tuo optimizmu atsisveikinu, viso geriausio.